Si les ciutats fossin taulers d'escacs, es podria afirmar que els rics s'hi mouen com reines, mentre que els pobres ho fan com peons. Segons les conclusions preliminars de l'estudi Barris i Crisi, portat a terme per l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, la segregació urbana, és a dir, els més rics viuen amb els rics i els pobres amb els més pobres, s'accentua en èpoques de crisi com la que vivim actualment i lluny del que podria semblar, aquesta segregació afecta més les classes més altes, les que tenen més opcions on triar. Ergo, podent-se moure com reines, prefereixen alinear-se a prop del rei. On hi ha pocs aturats i pocs immigrants, n'hi ha pocs i, i on n'hi ha molts, n'hi ha molts. Així és com ho resumeix Oriol Nelo, un dels coordinadors de l'informe. Malgrat aquest punt de partida, l'estudi presentat, finançat per la Caixa, posa el punt de mira en els barris on es concentren els ciutadans més pobres, llocs que llocs per, que no per casualitat tenen més dèficit i menys recursos per donar resposta a les necessitats dels seus habitants. En el grup dels barris pobres, no tots han afrontat la crisi de la mateixa manera. Els barris o pobles que durant els anys de la bombolla van registrar un procés important de substitució de la població per nous immigrants, com a la ciutat meridiana, a la ciutat, són els que s'han emportat la pitjor part. En canvi, els que, malgrat patir uns estatus semblant, van mantenir la seva població i van crear o van reforçar el seu teixit associatiu estan superant més bé la tempesta. L'exemple de la substitució de la població a les tantes vegades estudiada a ciutat meridiana és el més clar. Mentre que l'any 2001 la població estrangera no arribava al 5%, l'any 2007 arribava al 40%. Durant la bombolla immobiliària, molts veïns, la majoria de l'onada migratòria interior dels anys 60, van aprofitar per vendre el seu piset i anar-se'n a un barri millor. Molts compradors i migrants amb pocs recursos avui estan sense feina i en molts casos sense pis, desnonats i amb deute. Si la devastació causada per la depressió econòmica en aquestes zones no ha estat total i absoluta, és per la innovació social impulsada per la ciutadania.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 L'acte es farà a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià, número 20. Més coses a comentar-vos. L'Ajuntament tancarà l'escola Rosa dels Vents a Sant Andreu. Amb el tancament de tres centres públics, entre ells el Col·legi Rosa dels Vents, Sant Andreu, i amb la previsible eliminació d'unes 35 classes en escoles concertades, el Consorci d'Educació de Barcelona obre d'aquí dues setmanes la prescripció per al curs 2014-2015 amb un mapa escolar de la ciutat que comença a canviar. Així i com ja va passar l'any passat, la ciutat es va veure afectada també per la caiguda demogràfica i la frenada de la immigració, cosa que ha portat el Consorci, participat per la Generalitat i l'Ajuntament, a modificar la seva oferta de places escolars de després de calcular que el nombre d'estudiants de P3 caurà en uns 525 nens al curs que ve. això s'afegeix la pressió que suposa saber que d'aquest D'aquí poc faran falta nous instituts de secundària almenys a Sant Andreu, com denuncien des de fa temps veïns i sindicats. La previsió demogràfica és incontestable. Al curs que ve, a la ciutat hi haurà gairebé 600 nens de 3 anys menys que aquest any, però amb la particularitat que el descens no es produeix de manera homogènia a tots els barris, segons Jaume Prat, portaveu del Consorci, a més a més del tancament de l'Escola Rosa dels Vents, l'edifici del centre, l'ocuparan el curs que ve els alumnes del veí Col·legi Congrés Indians, actualment en barracons, centres més de la ciutat tindran els anomenats grups mixtos, és a dir, se'ls autoritzarà a unificar classes de pàrvols amb nens de 3, 4 i 5 anys. Els col·legis afectats es troben situats en zones de muntanya de la ciutat o en àrees de forta presència immigrant. Estan condemnats a ser els següents a la llista de centres amenaçats de tancament. Això és el que adverteix Josep Maria Isun, representant de comissions obreres a la Comissió de Garanties d'Admissió Escolar. Això s'hi suma una natalitat més baixa aquests últims anys. En principi, la intenció del Consorci d'Educació és que tant els col·legis públics com en els concertats es mantingui en 25 el nombre d'alumnes per aula, encara que a la zona de Sant Andreu i en particular a la Sagrera la ràtio es podria elevar fins a 26 escolars per classe per raons d'escolarització, segons assenyala el Consorci. Els col·legis de la maquinista i Eulàlia Bota, a Sant Andreu, perdran el grup que van guanyar l'any passat. El problema, avisa el sindicalista Isun, no radica tant a les etapes d'educació infantil i primària, sinó en la secundària, on, segons la seva opinió, han fallat la planificació a mitjà termini. Encara que el curs 2014-2015 la incidència demogràfica a primer de l'ESO serà mínima si esperen 263 alumnes més que aquest curs a Catalunya, les previsions apunten a un important increment de la població de secundària en els pròxims anys, sense que s'hagin construït encara les infraestructures educatives necessàries per acollir aquest contingent. Això és el que induca, indica ISUN. No pot ser que la planificació escolar a la ciutat es faci a tan sols dos anys vista o que tot se solucioni revisant els concerts amb els centres privats. Això és el que la esmentar el representant de comissions obreres. Per al curs vinent, l'Ajuntament i la Generalitat calculen que a l'escola concertada passaran de sisè de primària i primer d'ESO uns 250 alumnes més que aquest curs, de forma automàtica i que, en canvi, a la pública disminuirà el nombre d'alumnes de primer curs d'ESO en uns 20. Malgrat tot, adverteix el Consorci d'Educació, és possible que en un moment de crisi de pocs recursos com l'actual, es produeixi una certa mobilitat i un transversament d'estudiants de la concertada a la pública. Més informacions, parlem de la signatura del conveni per l'ús de les instal·lacions de centres educatius a Sant Andreu. L'acord va ser subscrit dilluns pel districte de Sant Andreu, l'escola Pegaso, el Consorci d'Educació de Barcelona, l'Institut Príncep de Viana i el Club Petit Congrés. El conveni, amb els capítols de deures i obligacions, suposa la instal·lació i posada a disposició de l'Escola Pegaso i de l'Institut Príncep de Viana de forma permanent d'una coberta lleugera a la pista 4, facilitar en cas de resolució de, del conveni una ubicació alternativa per les activitats del Club Petit Congrés de les mateixes característiques de l'actual, amb dues pistes i vestidors en l'àmbit dels barris de Sant Andreu o de la Sagrera. I atenció perquè avui es realitzarà el Consell de Barri del Congrés i els Indians. Avui a dos quarts de vuit del vespre, al casal del barri Congrés i els Indians, al carrer de Manigua número 25, es realitzarà un nou Consell de Barri del Congrés i els Indians. Amb el següent ordre del dia, proposat a la darrera comissió de seguiment, en primer lloc hi haurà la benvinguda al Consell de Barri, després les millores al barri, també es parlarà de seguretat i dels actes del 60è aniversari del barri del Congrés durant l'any 2014. Per últim, hi haurà el torn obert de paraules. I ara entrem ja en plana cultural perquè volem parlar de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix una xerrada sobre salut. La Biblioteca Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia número 16, us ofereix avui, a les 7 de la tarda, una xerrada sobre el, amb el nom Xerrada sobre salut, alimentació, nutrients i exercicis físics orientats a mantenir les articulacions i la salut òssia. És una xerrada divulgativa sobre com millorar i preservar la salut mitjançant una nutrició i un exercici físic adequat. Anirà a càrrec dels laboratoris d'IMEFAR, es realitzarà a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i hem de dir que l'aforament és limitat. Més coses. Ja per tancar aquest primer recull de notícies del dia, parlem del Centre Cultural Can Fabra que tanca avui l'exposició Montcomas. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins avui l'exposició Montcomas, organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà de la Trinitat Vella. A través de la figura de l'astrònom i divulgador científic Josep Comas i Solà i dels treballs dels alumnes de l'institut que porta el seu nom, s'estableix una xarxa de connexions que ens amplia la nostra visió del món. Podreu gaudir d'aquesta exposició avui, últim dia, de 10 del matí a 9 de la nit. I d'aquesta manera nosaltres que acabem aquest primer repàs de notícies, el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. still Paris, puja da torcida. 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, nosaltres ara mateix el que fem és sortir al carrer, ens n'anem cap a l'Hospital de la Vall d'Hebron perquè és allà on tenim el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella, el senyor Josep Maria López, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que s'està realitzant aquest matí? Bueno, aquí a la porta principal de Vall d'Hebron estem fent un acte indicatiu amb totes les entitats finals de la plataforma del dret a la salut, mm. eh, la qual està coordinada la majoria d'associacions de veïns i algunes entitats d'usuaris, mm. i el que intentem és canalitzar i lluitar, pues, evidentment, per la degradació i la pèrdua de, de la qualitat de la, de la sanitat pública. Mm -hmm el que més, eh, bueno, ara mateix a la, d'aquí 10 minuts tindrem una, una reunió amb el director de Vall d'Hebron perquè ell sabia que vindríem, mm. amb la qual pues, nosaltres el que estem fent a nivell de seguiment és intentar canalitzar tota la problemàtica de gent que té unes, bueno, les llistes d'espera en quant a operacions i intervencions que fins ara s'estan prolongant molt. O sigui, nosaltres tenim un ràtio de, de, de, de temps Sí. I bueno, pues hi ha casos de que podem parlar de sis mesos a un any i mig. Bueno, el que fem mitjançant el que et dic, la, les associacions de veïns, pues, eh, pressionem uh mm-hmm. -huh. eh, amb aquesta plataforma i exigim de que, bueno, pues que aquestes problemàtiques es solucionen el més aviat possible. No és possible que un pacient estigui amb el fèmur pendent d'una operació pues, sí, set o vuit mesos. Uh mm-hmm. -huh. Clar, eh. doncs, doncs, haver d'esperar de, per eh, realitzar una operació sí. doncs és una cosa que bueno, eh, sí, malauradament s'està sí. convertint en un fet, un fet habitual, no? Clar, clar, clar. O sigui, aquí lo anecdòtic és que tot, tot deriva amb el de sempre, amb la crisi, mm. i, i acaba derivant pues, que hi ha uns serveis que són imprescindibles, com és la sanitat i la salut, mm. perdó, la sanitat i l'educació i uns altres temes, però per ordre de preferència deurien ser aquestes, uh -huh. i retalla pues, un, uns serveis que són imprescindibles perquè la societat pugui, puguem tirar endavant, no? uh eh, -huh. a la crisi, Clar. Si, si no tens feina i damunt no tens sanitat i no, no tens educació, pues, al final no sé el que, no sé que esperen que els polítics uh mhm. -huh. eh, treguin de l'altres. Uh mhm. -huh. Després hi havia també un altre tema a tractar, sí. Uh, perquè hi ha diferents uh, temes aquest cap de setmana al barri de la Trinitat Vella. No sé si uh, estàs al corrent. Bueno, mm, <laughs> si parles del Canestoltes, evidentment que sí. Mm, bé, eh, no, sí, no hi havia alguna cosa per realitzar aquí a la plaça? Ostres, doncs m'has agafat. Mm -mm. M'has agafat, m'has agafat no tinc constància de, de, de res. D'algun altre vols dir? No, no, per nostra no sé. Uh mhm. -huh. No, no, no, no, home, avui, a veure, jo sé que avui a, a baix al, al mhm. local de Pla Integral es fa un acte sobre la famosa tradició de les truites, però no em costa de que hi hagi algú, uh mhm. -huh. algú públic, no? No em costa, no. Bé, si tens la Manoli per aquí... Sí, la tinc, però no, l'he perdut de vista. Ah. L'he perdut de vista. D'acord. Bueno, doncs... Si vols, si vols, si vols dir, dir que, o el que sigui, ella igual, a nivell de comerciants, igual eh, ells han muntat alguna cosa i, mm -hmm. i no, no s'ho coneixedor d'això, no? Mm -hmm. Josep Maria, hola, bon hola. dia, sou Susana Vila, col·laboradora del, del programa. Sí, hola, bon dia. Mentre fem temps i la, <laughs> localitzes a la Manoli, sí. a mi m'agradaria saber que, clar, vos, vosaltres esteu aquí a la Vall d'Hebron en representació de la Trinitat Vella, sí, sí, correcte, l'associació sí, sí. de veïns. Sí, sí, correcte. Jo al Jordi bueno, no li he explicat exactament com, com funciona aquesta estructura. O sigui, aquesta estructura funciona pues, degut a que Barcelona està dividit a nivell de sectors eh, sanitaris, d'altres perteneixem als de muntanya, que mm. agafa pues, eh, una quarta part de la, de, de la ciutat, mm. i juntament amb totes les associacions de veïns ens reunim periòdicament cada mes o cada dos mesos, i d'aquestes taules pues, surten pues, problemàtiques en quant al, a la qualitat de l'assistència. A partir d'aquí coordinem reunions i seguiments amb els responsables de Sant Muntanya i, mm. i, i, i de quan en quan, una vegada a 4 o 5 mesos, mm. la FAP pues, també coordina tota, totes tota aquestes reunions i, i queixes de que, de que te, li estava parlant al teu company. Mm -hmm. no, està, fa, fa un moment ha estat aquí la, la televisió, ha fet entrevistes a, a gent que ha explicat el seu cas, el que li el company, hi ha gent que està esperant una operació d'ossos de, de, de, de, de, més d'un any. Uh mm-hmm. -huh. A veure, Eh, són coses incomprensibles. I, o sigui, també queda, queda evidenciat amb aquesta criba selectiva mm. és que són gent, pues, desgraciadament, d'una edat gran, amb pocs recursos econòmics, que no poden recórrer a una segona sanitat, que és el que ells esperen que, que la gent faci. bueno, no sé, és una, una neguitositat que nosaltres com a barri i un barri perifèric com el nostre que pateix una crisi tan forta podem tenim que lluitar per aconseguir-ho. Per mm. menos no, no podem deixar que les portes ja estiguin tan obertes. Eh, I a més a més, a part de l'Associació de Vents de Trinitat Vella, quines sí, sí. entitats eh, poden estar aquí? Ens pots doncs, dir alguna? <laughs> Sí, sí, està l'Associació de Veïns de Nou Barri, Ciutat Meridiana, està Bon Pastor, mm, Guinaueta, bueno, tot, tot, tot, tot, tot el districte de Sant Muntanya, eh? són 12, 12 associacions de veïns. Uh -huh. I a part de, eh, de que ha vingut un representant de la FAP i ara tenim a, la, a, a dos quarts una reunió amb el director del, del Vall d'Hebron uh ah. -huh. perquè bueno, doncs, ells, eh, ells ens expliquen el per què bueno, s'està fent aquestes reduccions de d'operacions. Ells aleguen de que són qüestions tècniques perquè avui en dia la crisi els, els hi fan retallades, però bueno, nosaltres el que, el que, el que vigilem és que no es prolongui molt aquests plaços d'operacions que, que perjudica gent pues, gran i, evidentment, amb poc poder adquisitiu. Uh -huh. Josep Maria, avui ens hem assabentat d'una bona notícia en bueno, quant a salut, i és que sí. Europa ha declarat el cèntim sí. sanitari eh, sí. il·legal. Sí, sí, això ho han comentat per aquí, bueno, veus, tot, <laughs> totes aquestes lluites i protestes al final eh, s'acaben s'acaben plasmant amb algo positiu, no? Perquè el que li deia, si tothom callem, pues al final faran el que desgraciadament pensem del que volen fer, saps? I ah. això, és, això és inconcebible, vamos. A més a més, no pot ser més clar aquesta decisió per donar la raó als usuaris i a totes aquestes entitats que estaven en contra aquest sentit sanitari que lluiten a favor de, sí, sí, clar, això de la també sanitat va ser, pública. Clar, això també va ser una altra campanya que es va obrir mitjançant eh, aquestes plataformes que vam recollir firmes, els vam entregar, la FAP va intervindre... bueno, clar, tot és un procés una mica llarg, el que passa que al final <laughs> arriba la bona notícia i, i sabem de lo que, de lo que parlem, no? de que al final algo, algo, algo, algo, algo pressionem i algo, algo traiem a canvi. Si no, ja et dic, eh? si callessin tots, malament seria. Uh mhm. -huh. Doncs no sé si has pogut localitzar la Manoli, no, per no què? Espera, perdona, perdona. Marga, has vist la Manoli? No, mira, mira, sí, perdona, que ara ve, ara ve, la vec, la vec. Val. Bueno. A veure si és possible que puguem sí. contactar amb ella en un moment, perquè... Sí, sí, puguem... te, la, te la passo, te la passo, eh? Un moment, eh? Vale. Doncs ara sí, ara intentarem connectar... Doncs sembla ser que no. Hem perdut la comunicació, intentarem resoldre-la el més aviat possible, escoltem una mica de música i a veure si ara sí que podem parlar amb la nostra corresponsal al barri de la Trinitat Vella. Un moment, sisplau. recorda quan s'ha parat el rellotge posar una cinta de vídeo que vas a mirar fer una conferència des d'un telèfon fixe portar una pel·lícula de fotos a revelar saber qué pasa a la Trinidad Bella y a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs sí que la que tenim la nostra corresponsal a la Trinidad Bella, Manoli. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, hemos estado hablando con José María López del, acto que estáis realizando hoy aquí, pero creo que teníais tenías otros temas para podernos hablar hoy, ¿no? pues sí, era sobre el este fin de semana, sobre la, cabalgata de, del día de los... Del Del, carnaval. Sí, el carnaval. Y entonces pues habrá sobre de, de la plaza Andreu Belló y daremos la vuelta al barrio y luego volveremos a estar ahí en la plaza Andreu Belló, haremos harán el desfile por ahí y, entonces pues ahí el jurado sea quien elija los a los, los primeros lo bueno los que decidan ellos que ganen el primer premio de cada de cada de, grupo de comparsa o de lo que sea sabes o individual según nos han explicado habrá algunas calles cortadas para poder realizar la rúa no así ah, sí, porque es que la rúa este año es enorme piensa que hay 20 eh, comparsas. Cada comparsa lleva 20, más de 20 personas. Mm. Y de grupo, de, de grupo, que cada grupo son 7, 8. Hasta 10 es un grupo. Luego es, enorme. Este año es grandiosa y es guapísima. Y han venido comparsas de, de Hospitalet. Ha venido otra comparsa de San al barrio, sí este año, porque sabes que, no sé si, sabréis que la ciudad mm. bella a nivel de esto de, de, es el mejor de todo el distrito, que lo sepan. Eh, mm, si había algún otro tema también a tratar. Pues nos, hablaste de un tema de, nos hablaste de un tema de políticos que había ah, pendiente tenemos una reunión el día 3 en el ayuntamiento para mm, hablar de la remodelación de Turo de la Trinidad, del trozo este desde la plaza ah. hasta mm, Andreo Belló, hasta el final, el trocito ese que queda. y la calle Usona, un trozo que falta también, y, también eh, hablar sobre la asistenta social que estamos reivindicando para el barrio. ¿Eso se va a conseguir? Eh, pues yo creo que sí. Nosotros nos vamos a parar hasta que no lo consigamos. Está bien encaminado, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Y vienen de la consellera de, Sanidad, viene al ayuntamiento a, San Andrés y, la directora también de allí de la Casa Grande viene también a, hablar con nosotros y nosotros vamos a, hacer todo lo posible por poner una, aunque sea un día, dos días aquí en el centro cívico. Que las personas mayores puedan acercarse allí, cosa que ahora mismo no van a buen pastor. Exacto. De acuerdo, pues ah, muchísimas gracias Manoli por conectar hoy con nosotros y, iremos siguiendo estos temas y también a ver si qué es lo que pasa hoy a las doce y media hay esta reunión para hablar del sí, salud. con el doctor Nava, con el doctor del Vallebrón. Ahora a la una tendremos la reunión con él. De acuerdo, por cierto, pues. ha salido uno ha visto a todos en la puerta y ha cogido un cabreo. Eh, no le gusta nada, pero nosotros estamos preocupados de que no le guste, ¿sabes? Claro. De acuerdo, pues vale. muchas gracias. Vale, Dios, Hasta luego. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix una petita pausa per continuar parlant d'altres temes aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara.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 Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs no sé si heu sortit beneficiats, com veieu a eh, aquesta possibilitat de poder utilitzar aquestes pistes? Bé, com tots sabeu, penso que nosaltres estem fent servir aquestes pistes des de fa 22 anys mm. per a la permuta de, de les nostres instal·lacions que teníem pròpies i aleshores simplement el que s'ha fet és un conveni que ja teníem d'aquests 22 anys, doncs eh, corregir-lo i arreglar-lo una mica, uh -huh. degut a que l'Ajuntament de, del districte eh, construirà dins de les instal·lacions de l'Escola Pegasa una mica per pal·liar les deficiències que tenen en nosaltres una coberta, una uh -huh. coberta La lleugera. pista coberta, sí. Sí, és una coberta, no és de construcció, sinó que és com una lona. Mm. Doncs bé, eh, a conseqüència d'això es va començar a parlar i doncs s'ha tornat a, a signar aquest conveni entre les parts. Uh mhm. -huh. També eh, està clar que quan es va signar el primer conveni, eh, fa 22 anys, el que és l'Institut de Príncep de Diana Pegaso, uh mhm. -huh. no existia en aquell moment. En aquell moment només hi era l'escola. Uh mhm. -huh. Aleshores, en aquell conveni no estava contemplat l'Institut. Uh clar, han passat els anys, eh, una cosa que tenia de ser de forma provisional per molt poc temps, mm. doncs s'ha anat allargant i, és clar ha canviat les circumstàncies generals, ja no sols de les instal·lacions aquestes, mm. sinó de, de tot. I per això el motiu de, de regular-lo una mica l'ús mm. de cada totes les parts per, per, bueno, per tindre el coneixement i saber en què ens basem tots. En si, sí, s'ha basat tot en el conveni antic que tenia mm. i la, el que està clar és que el conveni aquest és fins al 2017, que després es podrà prorrogar. Mm -hmm. Dir, el 2017, mm-hmm. per què el 2017? Doncs perquè l'altre que teníem era de 25 anys. Mm -hmm. I el que s'ha fet ha sigut modificar aquell mantenint les mateixes dates de cara a, que, a treballar doncs, a que poder fer-se la construcció d'un pavelló i, i poder anar nosaltres al pavelló. Ja el que no sé és si vosaltres heu sortit satisfets d'aquesta assignatura perquè vosaltres el que demanàveu era un, unes... Bé, el, començàvem aquest any parlant de que ja demanàveu unes pistes que fossin ja per sempre, no? Clar, aviam, eh, això seguim amb la provisionalitat. El que s'ha fet aquest conveni simplement és regular l'ús de les pistes. El mateix conveni que teníem abans és això. D'acord que dins del conveni l'Ajuntament s'ha compromès 2017 no tenim aquesta instal·lació definitiva mm. i es comprometien a buscar-nos un altre lloc si aquí a l'escola no ens volen. Mm -hmm. O sigui, és això, però simplement el conveni de regulació d'ús de les instal·lacions, no de, de la situació definitiva. Nosaltres seguim volent un lloc definitiu perquè ja et dic que el conveni aquest és fins al, fins al 2017. Uh -huh. Llavors, doncs clar, tres anys sembla que falta molt temps i després en realitat en falta molt poc. Uh mhm. -huh. O sigui que satisfets perquè bé, mm, hem regulat un ús uh mhm. -huh. i que penso que les parts més o menys tothom tothom ha cedit la seva part i tothom ha aconseguit la seva part. És com mm. totes les <laughs> negociacions, saps? Uh mm. -huh. Però simplement aquest conveni és un conveni d'ús de les instal·lacions aquestes. No vol dir que sigui un lloc definitiu perquè és fins al 2017. Per tant, vosaltres continuareu treballant per, a, per aconseguir finalment un lloc definitiu. No? Evidentment, aquesta és la nostra fita, vull dir, això és un pas eh, temporal, seríem fins ara una cosa provisional, que mm. realment o sigui, millorarà la nostra situació molt, perquè es cal mm. tindre una pista coberta, no deixa de que en situacions de pluja i tot això, doncs és un benefici per nosaltres, evidentment també crec que és un benefici per l'escola, perquè una escola com la de Pegaso i l'Institut que tenen aquestes pistes, el fet de tindre una, una pista coberta per ells també, les hores escolars també penso que serà millor. Uh mhm. -huh. O sigui que és un benefici per totes les parts, per això s'ha arribat a aquest acord i l'Ajuntament ha fet l'esforç de, de fer-ho i a l'IBE. Aleshores, clar, penso que beneficis per tots, però clar, no deixa de ser provisional perquè el 2017, quan nosaltres marxem, si Déu vol marxem, uh mm. la, la, la coberta es quedarà allà i llavors serà qui ho gaudiran les escoles i qui tindran més futur amb aquesta, amb aquesta coberta, penso que són les escoles. Mm. Satisfets? Sí, perquè, perquè hem fet un pas i de, com a mínim aquests tres anys doncs estarem millor. Ara, que seguirem lluitant per aconseguir, que s'està treballant, eh? que no t'estic mm -hmm. dient que, mm -hmm. que no s'està sí. treballant per mm -hmm. això. Molt bé, doncs estarem, estarem pendents de veure què és el que passa i, evidentment, qualsevol notícia que tingueu al respecte, doncs nosaltres eh, ens, ens, ens ho feu saber i, i ho anirem dient a través dels nostres micròfons. Perfecte, moltes gràcies per tot el que esteu fent. Molt bé, doncs moltes gràcies, Cristina. Fins a una altra ocasió. Vinga, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix doncs és anar-nos-en de Carnestoltes. Tenim preparada una entrevista que vam realitzar fa pocs dies en què es donava a conèixer doncs, les diferents activitats que conformaran el Carnestoltes de la Trinitat Vella. En parlem ara amb l'associació, amb la Comissió de Festes de la Trinitat Vella. Doncs ja som aquí una altra vegada amb el Manuel i amb el Rubén, que són de la Comissió de Fiestes d'aquí de la Trinitat Vella. I a veure, com estàs? Pues en principio bien, no hay problema. Estamos preparando lo que es la, la rueda de carnaval, y ya está todo, pre, ya está todo preparado, nada más para que no nos lleve el lugar. ¿Y cómo, está, cómo estáis organizando este año la, la rúa del carnaval? Pues como cada año, normalmente como cada año. esperando Esperándote el, día y ya está. Pero ¿cómo lo, cómo lo organizáis todo? Bueno, siempre lo que se intenta hacer es, bueno, un poco convocar a la gente del barrio y tal, para que, bueno, puedan hacer sus grupos que se puedan inscribir para que puedan participar en la rueda de carnaval y bueno, una vez que, que, ya están inscritas y tal, pues bueno, siempre se hace el concurso de disfraces, que se empezará desde la Plaza Yusandra Belló. Y bueno, que llegue también el día y, pasárselo bien. Porque será este, mismo sábado. Sí, sábado día 1 de marzo, a las 6 de la tarde, como he dicho, allí en la Plaza Yusandra Bello. ¿Y cuántas personas para tenéis preparado para asistir al, al carnaval? Bueno, normalmente, bueno, por poner así un poco a ojo, entre 800 mil personas que puedan participar en lo que es todo el concurso. Porque ¿cómo organizas el concurso? ¿De que... ¿Cómo se va a organizar el concurso? A ver, normalmente lo organizamos... en en el sentido de que bueno, las comparsas y los grupos se inscriben en la comisión de fiestas y bueno, una vez que están inscritas se hará todo el, desfile y bueno, luego hay un concurso de, de, lo que son los disfraces, los grupos y las comparsas. Porque hay diferentes categorías, ¿no? Sí, eh, están las comparsas, los grupos y los individuales. ¿Y los individuales, de qué diferencias podemos a ver, las comparsas siempre normalmente suelen ser de 15 personas para arriba y los grupos eh, de 15 para abajo. Y luego los individuales es o una persona o dos. Es decir, ya a partir de tres ya es un grupo. Es decir, esas son las tres categorías que hay. Y Manuel, que ha vivido más años es lo que es la rúa del carnaval, eh, ¿cómo ves la diferencia con, con otros años la organización? Mm, no les intento diferencia ninguna. Lo mismo que cada año, los mismos, <clears throat> los mismos papeles, los mismos problemas que tenemos y los mismos nervios de siempre. Hasta que no se llegue a la hora de la verdad, pues que tengamos, que veamos que está todo, todo ya encarrilado, pues bueno, es lo mismo todo. Normalmente todos son los mismos pasos a seguir. ¿Y ya lo tenéis todo preparado ya? Sí, está todo preparado, nada más para que ya digo que llegue la hora y que no nos llueva. Porque ese podría ser otro de los inconvenientes de este <laughs> fin de semana, ¿no? Hombre, yo pienso que con el trabajo, las comparsas, grupos e individuales que se llevan, que llevan trabajando prácticamente desde el mes de septiembre, pues que le llegue un día de esto que están esperándolo, pues sería un, un no sé, un batacazo para ellas, para nosotros, pero yo creo que más para ellas todavía. ¿Y qué, anécdotas podemos encontrar de los que se hayan realizado los años anteriores? Pues mm, en principio de nos nos ha llovido, porque antes se hacía en el polideportivo, mm. y no nada más un año ha llovido, pero como nos íbamos al polideportivo allí nos hemos recogido, no hay problema. De momento. ¿Y las comparsas? ¿Qué, qué tipos de disfraces hay? diversos. Ahí eso. El, libre es. Eh, la categoría de disfrazarse el libre. Eh, cada uno se disfraza de, lo que quiere. ¿Ya habéis encontrado algún disfraz así curioso que habéis dicho, esto sí que se lo ha currado, ¿no? Se lo ha trabajado. Ah, hay, de todo, hay de todo. Hay de, cosas muy originales a cosas muy tradicionales. Mm. Hay de todo. Pues si queréis añadir alguna cosa más nada, invitar a todo el mundo que venga a vernos el día 1 y, ¿A, qué hora? a las 6 de la tarde. Pues Manuel y Rubén, muchísimas gracias hoy por acompañarnos y esperemos pues que este carnaval, tal y como decíais, que no nos llueva y que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros y nosotros lo único que podemos agradecer a todo el barrio y a las comparsas que acuden a todo y que disfrutemos todos de un carnaval que para mí es el mejor del distrito pues con muy largo, ¿eh? Muy diferencia. <laughs> Muy bien, pues muchas gracias. A ti. cada tarde per todo un poble amb Jordi García i del Carnestoltes del barri de la Trinitat Vella ens anem així com per art de màgia a l'altra punta del districte, com és el barri de Naves, per parlar també del Carnestoltes. I tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia, que pertany al Pla Comunitari de Naves. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per aquest carnestoltes de Naves perquè ja se'ns tira el damunt, és a dir, demà ja comencen aquest, aquesta rua que ja preparada, que sembla ser que hi ha diferents recorreguts, oi? Doncs sí, demà serà un, un gran dia aquí al barri de Naves, és el quart any consecutiu que fem aquesta festa por lo grande, uh -huh. i bé, mira, comença a les 3 i quart, sí. amb les escoles del barri, que estan una a cada punta de del barri de Naves uh -huh. i mm. s'ajunten a la plaça Ferran Reyes, amb batucada, uh mhm. -huh. i allà fan intercanvi de regals entre tots els cursos, des de primer fins al sisè. I, bueno, es passen allà una mitjoreta, fan un intercanvi, les, les escoles es fan regals entre elles i després, doncs a partir de les 5 comença la festa amb -huh. Mhm. animació infantil, amb xocolatada solidària, de mhm. l'aportació que es dona és pel Banc d'Aliments de la parròquia Sant Joan Bosco, uh Després hi ha un concurs de disfresses a partir de les 6, tothom està convidat, uh mhm. -huh. de 5 a 6 es reparteixen els números i de 6 a 7 hi ha un concurs de disfresses amb, amb regals assegurats per categories. De 7 a 7 i mitja hi ha una batuca de, de ball així lliure d'aquí mhm. de l'Institut Fuster, del barri, i a partir de les 7 i mitja la festa està assegurada amb Garcilaso uh -huh. i, mhm. i bueno, hi ha de tot, des de street dance, dansa ventre, hip-hop, mm, rap, i bé, o sigui, això fins a les 10 de la nit hi ha una guerra de confetis al final, uh -huh. i bé, això comença a les 3, acaba a les 10, uh -huh. i realment passa gent de, de totes les <laughs> categories i, i de totes les pintes, un dia com el de demà. Perquè com, uh mm-hmm. -huh. com heu organitzat el concurs de, de disfresses? Doncs el concurs de disfressa s'organitza des del Centre Obert, d'aquí uh mm-hmm. -huh. de, de Centre Obert d'en Bosco, de Naves, uh mm-hmm. -huh. i l'organitzen bueno, entre els educadors, els voluntaris, alguns nens també, i mm-hmm. què fan? Doncs reparteixen números per categories. Les categories es diran demà, mm. val? és a dir, des de categories per grups, per la persona més gran que vagi disfressada mm, i per més original, em sembla -huh. que són. Aleshores, per anar agafant-se lloc, millor venir de 5 a 6, i veus l'animació infantil, mentrestant vas, també hi ha també hi ha berenar, que el mm. fan de l'escola Miri Juncadella, uh mm-hmm. -huh. les ampes han fet pastissos i coses, l'escola Bressol també del barri, uh mm-hmm. -huh. i et dic que és una tarda plena eh, a, a rebotar d'històries de, històries <laughs> diferents. Sí, sí. Hi ha l'escola Octavio, Octavio Paz, que és la que organitza un dels recorreguts, i després hi ha l'escola Emili Juncadella. Emili Juncadella. Eh? Uh -huh. Uh -huh. Ells I... formen part de la Comissió d'Infància del Pla Comunitari de Nava uh -huh. i aquest acte és un dels primers actes que es va començar a fer l'any 2010 uh -huh. i amb més èxit i és els dies que al barri de Naves, a la plaça Ferran Reyes en concret, hi ha més gent, a part dels actes de festa major. Bon. No? Aleshores, bueno, s'ha de tenir molt en compte la feina de cada entitat no? i d'aquesta comissió d'infància que, que, que un dia normal i corrent, el que és carnestoltes, tots els nanos surten al carrer i es fan tot el barri sencer caminant, mm -hmm. uh, disfressats, i és, és, és un plaer veure, veure aquesta alegria no? i tot l'esforç que representa també. Doncs tinc la meva companya Susana, que també vol fer-te alguna pregunta. Hola, Molt bon bé, dia. Gràcies. Bon dia. Parlem de coses interessants. Quins premis donareu als guanyadors el de divendres a cada categoria de disfresses. Així oh. hi ah. haurà una mica de competència. Ah, bueno, m'estàs fent una pregunta que encara s'està preparant perquè és una sorpresa, ni el mateix cartell ho posa. Estamos en ello, però ja des d'entrades de cinema a sopars i coses que encara no, no podríem dir. Però Diguem interessants, que... no? Seran molt interessants que posi sí, sí. a prova els ah. diferents participants. Sí, perquè què? Hi ha alguna competència així que, que tinguem... <laughs> No, perquè els diferents, els la, diferents, diferents participants, claro. les diferents rues sí. i la festa, doncs que si hi ha algun, algun premi interessant, sucós, així, doncs sí. eh, posin en marxa la seva inventiva i posin, ah, i, i posin en marxa la seva imaginació i portin a terme disfresses divertides, originals... Sí, sí, sí. A veure, aquí ha passat de tot, eh? Cada any, no sabem què passarà demà, però tenim des, de, des de Garcilaso, que van disfressats de Super Garci, el, <laughs> els nens d'aquí del centre obert que, que cada dia s'estan treballant més, perquè a més a més són disfresses que les fan ells aquí cada dia, i bé, o sigui, des de gent gran que no ha vingut mai al barri, apareix de cop i volta i, i bé, guanyar un premi, per això que si voleu venir aquí, endavant. <laughs> Vull dir, esteu superconvidats. Doncs nosaltres convidem a tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu a que s'acostin al Carnestoltes de Naves, que demà, a partir de les 3 i quart de la tarda, tindran l'oportunitat de poder gaudir d'aquesta gran rua que s'organitza en aquest barri a Naves, que val la pena de poder participar-hi. Molt bé. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Vinga, vinga. que vagi molt bé. Bon carnestoltes. Igualment. Igualment. <laughs> molt bé. Doncs ara eh, anem a escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més, més informació. Fins ara. Fins ara. 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs avui, com esteu comprovant, estem viatjant d'un barri a l'altre per conèixer com es prepara aquest carnestoltes, aquest carnaval, que val la pena que puguem gaudir entre tots. I per això tenim al l'altre lado del hilo telefónico a Isabel Marín, que pertenece a la Comissió de Fiestas del Bon Pastor. Buenos días. Buenos días. Pues cuéntanos, ¿qué es lo que estáis preparando ya para este carnaval? Ah, porque precisamente hoy ya empieza los actos aquí en el Buen Pastor, ¿no? Bueno, mm, bueno, a ver, los colegios empezaron ayer, hoy siguen y, em, y, el sábado pues haremos la rúa y la fiesta para los niños. Y esta mañana ha habido concurso de disfraces en el mercado, ¿no? Eh, sí. ¿Y qué más tenéis preparado? Mm, nosotros hasta el sábado, nada, estamos terminando los últimos preparativos, terminando las plataformas de adornar y bueno, poquito a poco. ¿Y el sábado qué, habrá? Pues habrá la rúa que empieza a las cuatro y media de la tarde por las calles del barrio y luego a las cinco y media la fiesta infantil en la calle San Adrián, donde estaba antes el antiguo mercado. ¿Y cómo habéis organizado este carnaval? ¿Habrá diferentes concursos de disfraz? Sí, hay concurso para la mejor comparsa, para luego un, trofeo para el adolescente, que a veces pues según las edades, ¿me entiende? No le puedes dar el mismo premio. Y luego está el infantil. ¿Y qué, cómo estará montada la rúa? ¿Habrá diferentes comparsas? Sí, por ahora que yo tenga constancia, mm. habemos una, dos, tres, cuatro, unas comparsas así de mayores, entre mayores y niños unas cinco. Mm, muy bien. Y, luego, pues las que no sabes, ¿sabes? Porque claro, como hay concurso, pues luego igual hay más pero que yo tengo constancia son cinco comparsas entre mayores y niños y luego lo que se apunte de que no tenga constancia. ¿y, la, ¿Y rúa cómo, cómo será? ¿Como cada año? Eh, bueno, este año como hay obras, según que en parte de las calles, pues la hemos hecho más más cuadrada, ¿no? Siempre a dirección del tráfico y salimos pues, de la calle SAS, seguimos por Enrique Sánchez, luego cogemos Tresques, subimos por Formiga y giramos por San Adrián. Muy bien. ¿Y cuánta gente está colaborando para en, la, en la, montaje de esta rúa? Eh, pues mira, entre diferentes entidades está el Bernardo Boil, el colegio, eh, la Asociación de Vecinos y nosotros, y Comisión de Fiestas de Buen Pastor. Pues si queréis añadir algo más. Bueno, pues, pues, esperemos que venga tanto gente como el año pasado y que sea un éxito como el año pasado, porque en que no sé si el tiempo nos va a ayudar mucho, ¿eh? Este fin de mm, semana. están pronosticando en estos momentos que va a llover, pero esperemos que a la hora en que empiece la rúa ya deje de llover totalmente. Esperemos, esperemos, porque una rúa pasada por agua, la verdad es que no creo que le haga mucha gente, mucha gracia a la gente. No, de verdad que no. <laughs> de acuerdo. Si no es que vayan vestidos de paraguas. <laughs> Como no pues- vaya alguno vestido de paraguas, me parece que a poco nos va a gustar. De acuerdo, pues Isabel, si quieres añadir algo más antes de, de cerrar. Bueno, pues que sean todas las rúas del, del distrito un éxito mm. y que participe cada vez más la gente, que parece que es una cosa que hay veces que se está perdiendo. Pues esperemos que este carnaval vaya muy bien y que en el barrio del Bon Pastor también funcione bastante bien. Vale, muchas gracias. Vinga, que a vaya vosotros. muy bien. Adeu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix anar ja directament cap a la nostra habitual agenda de cada dia. Som-hi. Doncs deixem el Carnestoltes de banda, demà el recuperarem, evidentment demà no ens podrà faltar el, en aquest programa parlar del Carnestoltes, però encara ens queden dues eh, coses per comentar-vos. Una, que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix l'exposició Catalunya en Transició 1971-1980. Exacte, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix fins avui l'exposició Catalunya en Transició 1971-1980. Doncs aquesta exposició és organitzada pel Memorial Democràtic que mostra a través d'aquesta exposició com es van viure els anys de la transició de la dictadura franquista a la democràcia. L'exposició tracta els moviments socials, culturals i polítics que van configurar aquesta onada de transformació social a la recerca de les llibertats i els drets individuals i col·lectius. Recordeu que aquesta exposició es realitza a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. I més coses per comentar-vos, dir-vos que ja són a la vostra disposició les bases per a la gestió cívica del casal de barri de Sant Andreu. S'ha obert el termini de la convocatòria de propostes per a la gestió cívica del casal. Són 15 dies naturals des de la publicació del butlletí oficial de la província, el BOP. El casal de barri és un equipament de nova creació que ocupa un dels edificis del recinte Fabril de la Fabricots, rehabilitat expressament com a casal de barri doncs hi ha uns requisits que han de tenir les entitats que hi vulguin optar Poden ser-ho les entitats, associacions, agrupacions i organitzacions sense afany de lucre arrelades en l'àmbit del barri de Sant Andreu que comptin amb una trajectòria prou acreditada de la seva actuació en l'àmbit de la participació ciutadana i en projectes d'interès comunitari al barri durant almenys 3 anys continuats i que a més a més compleixin els requisits que indiquen els documents annexos. Doncs demà tornarem a parlar del Carnestoltes, nosaltres donar les gràcies al Francisco Miguel i a la Susana Ávila i això, doncs, fins demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Thank you.